بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين Zahvala pripada uzvišenom stvrtelju, Neka je salavat i salam posljednjem Allahovom poslaniku i miljeniku Muhammedu sallallahu alaihi sallam, čiji su nas hadisi okupili večeras ovdje. Neka je mir i spas njegovim plemenitim ashabima, njegovoj časnoj porodici, neka je mir i spas svima onima koji slijede istinu i uputu do sudnjega dana. Molim gospodara da nam dadne da imamo korisno znanje i da se koristim znanjem koristimo na najbolji mogući način. Molim njega iz milosti njegove da nas počasti društvo Muhammeda sallallahu alaihi sallam, da nas počasti da ga na dunjalku vidimo u snu, a na ahiretu da budemo od onih koji će biti sabrani u njegovoj skupini. Amin. na samom početku, kao što smo uobičajili, Proučit ćemo Fatihu i dovom se sjetiti Mama Buharije u hadijsku zbirku čitam Ridan lillahi il fatiha Čitajući danas jednu knjigu naiđem na lijep stih. Kaže pjesnik jedan, Alim je bio veliki, će na stranicama knjiga ono što je moja ruka zapisala a znaj da je tu ruku prekrila zemlja. Pa te molim o ti koji knjigu čitaš da me se sjetiš dovom da mi se gospodar smiluje. I onda mi je baš bilo drago što mi uobičajimo prije čitanja hadijske zbirke da proučimo dovu i da se sjetimo Fatihom Manom Buhari. Hadis koji ćemo ako Bog da danas čitati vezan je za nešto što je sastavni dio života svakoga onoga koji želi da gospodaru odan budi hadis koji ćemo danas čitati govori općenito o odnosu prema dobru. Govori na jedan slikovit način. Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam šta znači imati pozitivan odnos prema dobru i željeti činiti dobro. Šta znači stidjeti se? A šta znači biti nemaran i okrenuti se od gospodara? Najopasnija bolest. To je ono što kažu u medicini nema lijeka. Najopasnija bolest koja moje i tvoje srce može napasti. Ne do Boga i savladati. Je bolest koja se naziva gaflet. Nemar. Ta bolest kada te obuzmi. Nema tog hečima. Nema tog liječnika. Nema tog doktora koji te može izliječiti. Svi grijesi nisu ništa drugo nego odjek nemara kojeg ima čovjek u srcu. I zato poslušajte ovaj hadis i da probamo kroz ova značenja ako da da zajedno prođemo. Poglavlje je novo. 66. je hadis, a poglavlje je Imam Buharija naslovio poglavlje onaj koji sjedne gdje se završava halk I poglavlje ko vidi prostor u halki pa je popuni, sjedne u taj prostor koji je prazan bio. dva, dvije stvari u samom naslu. Prva stvar, da nas je Allah počastio da mi oživljavamo sunet Rasulullah sallallahu alaihi sallam čitajući njegove hadise. Druga stvar, učimo se odmah eder. Nemoj preko vratova ići. Ako vidiš da ima prostor i da možeš proći do ovdje, slobodno proći. Ako vidiš da ne možeš, nemoj vratove lomiti. Danas ima ljudi razgrnu. Ulazi u džamiju, <laughs> samo vidiš vamo jedan, vamo drugi. Šta je bilo? Kaže, došao onaj I znate da se to dešava. Zašto? Zato što je on učio one manire i one edeve koje u teretani imaju i prenio u džamiju. U teretani ima kućni red. Tamo što više natovariš, bolji si. U džamiji što više grijeha sa sebe spustiš, bolji si. Znam si uđeš u džamiju, počneš da natovariš grije. Hadesena Ismailu kala hadeseni Malik. Prenio nam je Ismail, kaže imam Buharija, od Malika, Malik ibn Enesa, poznatog imama, utemeljitelja jedne od četiri pravne škole. An Ishaq ibn Abdillah ibn Ebi Talha enne Eba Murra od Ishaka sina Abdullahovog unuka Ebu Talhe da je Murra štičenik Akila ibn Ebi Taliba. To je brat Hazreti Džafera možda nekada ako nas Allah počasti da vam ispričam priču o svim sinovima Hazreti, o svim sinovima Ebu Taliba, Hazreti, Dža, Hazreti Džafer, Hazreti Alija, da vidite kakvi su to velikani bili. Kaže, Ahberahu an Ebi Waqidin ti obavijestio ga je od Ebu Waqida Elisija. Enne Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam bejnama huva jalisun fil mesčidi wa nasu mahu dok je Resulullah sallallahu alaihi wasallam sjedio sa ljudima u džami. Spominjali smo i ranije zbog čega je bitno da bude u džami. nasu a ljudi su bili oko Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Id akbele salatetu neferin. Prišla su trojica ljudi. Vidjeli su ovako ko kad bi neko vidio otvorena vrata, pa vidio da se nešto dešava u džami. Fa akbele tnani ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa zaheba pa su dvojica od tih ljudi koji su prolazili. Prišla Rasulullahu sallallahu alaihi wasallam, a jedan se okrenuo i još otišao. Kale fa wakafa ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Došli su do Rasulullaha, stali iznad njega, jedan od njih je vidio fera'a ahaduhum furđatan fil halka, pa jedan od njih vidio prostor slobodan u halki. To je dokaz da su ashabi Resulullah u halkama sjedili. Onako kako mi danas sjedimo. Feđele se fiha, pa je on u tu prazninu sjeo. Jedan od njih sjeo u tu prazninu. Popunio. I zbog toga, kaže Hafiz ibn Hajar, tumačeći ovo, kaže, kada dođeš gdje se uči, nastoj popuniti odmah mjesto. Zašto? Nemojte tamo kod vrata praviti gužu. Dužu, šta fali, ja ne udaram barem. Imao sam jednoga šeha da ga Allah dragi sačuva, on je bio zanatlija. I uvijek mu je čekić u rukama. E, zamisli kad učiš kod njega. Hvala Bogu nije nikoga udarao. A samo kad se naljuti ti nešto pogriješiš ovako. A, kaže, kako? A ti pomisliš leti e tako, znači slobodno dođu ovdje. Dobro. Znači, jedan od njih dvojice je sjeo u tu prazninu koja je bila u halki. Drugi je sjeo iza halki Sjeo pred vrata. Wa amma thalisu fa adbara dahiban. Treći je okrenuo leđa i otišao. Falamma ferega Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Kada je Resulullah završio ono što je govorio ashabima, rekao je ukhbirukum an an-nafari salasa. Hoćete da vas obavijestim ovoj trojici? Sve u životu je ove tri kategorije. Nema četvrte. Kaže, emma ahaduhuma, što se tiče jednog od njih, fa'awa ila Allah, on je kod Allaha potražio utočište. Fa'awahu Allah, pa mu je Allah dao utočište. Misli Rasulullah na onoga koji je našao prostor, sjeo popuni Wa emma što se tiče drugog, dvojica su ušla. fa'stahja bilo ga je stid. Allahu minhu, pa je Allaha bilo stid njega. Kaže ulema šta? Bilo je stid gospodara da ga kazni i počastio ga oprostio mi. Dva odnosa. Ulaziš da činiš dobro ili ulaziš u kontekst činjenja dobro. Prvi je traži utočište kod Allaha, Allah mu da utočište. Drugi je šta? Zastidio se. Ja volio da učinim to dobro. Nisam nemaran prema njemu. Ali još ne mogu da ga učinim. Još nisam prelomio se. Kaže, wa emel aha, što se tiče trećeg, fa on se okrenuo. Subhanallah, okrenuo se. Fa'arad Allahu anhu, pa se Allah od njega okrenuo. Svako dobro. Ovaj hadis Rasulullah sallallahu alaihi sallam ne samo da govori nama o edebima, o načinima ponašanja kada se ovako družimo sa hadisom Rasulullah. Kako trebamo sjediti? Kako trebamo popuniti praznine koje postoje? Govori nam o tome da svako dobro, ili ga činiš, ili se spremaš da ga činiš, ili si nemaren. Nema četvrtog stanja. E sada, govoriti ova tri stanja, ja sam odabrao da govorim samo o ovome u sredini. Spremaš se da činiš. Ovaj je postidio se. Osjećaj stid. Jedna od najkraćih definicija stida koju sam pronašao jeste da je stid osjećaj koji se budi u tvome srcu. Kada vidiš koliko ti je Allah dao blagodati, a koliko si ti nemoćan da mu zahvališ. Šta je stid? Stid je da vidiš blagodati i da si svjestan da ne možeš Allahu zahvaliti na njima. To je stid. E sad pita se insan jel se ja stidim gospodar. To je prva stvar. Da probamo definisati, jel? Vidiš blagodat i imaš osjećaj da nisi u stanju da zahvališ gospodaru na njih. Dvije vrste stida. Blago onome ko spoji te dvije vrste. Prva je da se stidiš haka Allaha Đalešanu. Druga je da se stidiš halka stvorenja. Blago li onome ko spoji ove dvije osobine. Da se stidi gospodara i stidi se ljudi. Jedan ashab radi Allahu anu je bio vrlo sramežljiv, stidljiv. Pa mu je jedan od njegovih ahbaba, isto ashab, govorio nemoj se bolan stid. I Resulullah sluša kako ga ovaj odvraća od stida. Kaže Resulullah sallallahu alaihi wasallam njemu, pusti ga, zaista stid dolazi samo sa dobrim. Subhanallah. Zašto? Zato što insan koji ima ovu osobinu, u njemu ima puno dobra. Samo par hadisa. Evo prije hadisa Resulullah jedan kuranski aj. Naravno, prelijepo bi bilo da mi imamo vremena da vam ja spominjem sve u Kur'anu gdje ima da se spominje stid. Pa da mi vidimo u kojim je to kontekstima vrlo bitno da imaš stid. Ja sam samo odabrao jedan, jedan detalj. Vi znate da Resulullah sallallahu opisuju, kažu bio je stidljiviji od djevojke koja se nikada nije udavala. Naravno, nemojte mjeriti prema našim, prema našim vremenu. Nemojte. Nije to, to je žalosno, to je za plakat, nije za smijat. Jer danas mnoge se stvari mijenjaju. Svojim sam ušima slušao ženu na jednoj svadbi kako se fali. Kaže imam sinu, sina i kćerku. Kad ste se već nasmijali da vam ispričam. Ovaj, kaže sin je nako povučen. Nigdje ga nema niti on futbala ganja, niti on s ljudima druži. Nema ga nikako. no što u kući. A kaže, a čerka, kaže, futbal trenira. Kaže, poslala se mi je vani da studira. A sin kaj neka ga uz mene. Ako si jednom djetetu usadila tu plemenitu osobinu stida, zašto nisi i drugo? Stid je vrlo bitan. Kaže Resulullah sallallahu alaihi wa sallam dolazili su mu u kuću. I Resulullah sallallahu alaihi wa sallam vi znate ko zna puno ljudi pa malo malo je mu nekoga. Ljudi ne znaju koji je to teret. I financijski i vremenski. Nemaš kada uradiš svoje obaveze. Subhanallah, Resulullah dođu i čekaju da jedu. Nisu onako došli. Nego čekaju da im se iznese. I zbog toga je gospodar objavio ajet ja i ladina amenu o vjernici la jutene, nemojte ulaz poslaniku u kuću. Hatta dok vam se ne dozvoli. Gajra nadirine ila ta'anin gajra nadirine inahu. Da jedete nešto, ali nemojte očekivati da će vam se svaki put iznijeti I kaže gospodar, tako vam gospodara, pogledajte njegovog edeba, pogledajte kako se Rasulullah stidio. Kaže, zaista je Resulullahu bilo teško što vi dođete, uđete i sjednete čekate. On možda nema ništa u kući. Pa ga, pa ga je bilo stid vas. Posljednjeg Božijeg poslanika je stid oni ljudi koji kažu Ešhedu en la ilaha illallah, ešhedu enne Muhammeden Resulullah Se, kaže, čak mu nisu na licu mogli vidjeti, sallallahu alaihi sallam, da, da ima nelagode što su oni tu. Tebi što kad neko dođe ti kaže, ma ja, evo, <laughs> akšan će sad pa ja, dadneš mu neki šare da on shvati, jel? A kad ne shvati, kažeš, molim smo mi Jel? I subhanallah, kuranski ajet se objavljuje u kojem uzvišeni gospodar kaže kakav je bio, kakav je bio Resulullah. Stidio se da kaže svojim gostima, slušajte, nema, nema ništa da se jede. Zašto čekate? Zbog toga je Resulullah sallallahu alaihi wasallam ostavio jedno pravilo. Vi se malo čest nasmijali kad smo rekli nemojte gledati, jel? Nemojte da gledamo prema svome vremenu. Kaže Resulullah sallallahu posljednje što je ostalo od učenja ranijih vjerovjesnika je slušajte ovo ako se ne stidiš radi šta hoćeš posljednje što je ostalo znači kada nestane stida, nestalo je svakog dobrog društva I vi gledajte, pogledajte, pogledajte genezu zla. Od 96. godine, nakon agresije, pa do 2010. Pogledajte kako se odjeća stida malo pomalo skidala. Do te mjere da sad ne smiješ po, po danu, četiri ne smiješ upaliti televizor, strah te šta ćeš vidjeti. Ili šta će tvoja vlad vidjeti. Zar nije tako? A nije to odmah počelo. Ne i danas, pogledajte, glavnina zabavnih programa ima gospodara mi dragog, jedan cilj. Da nauči djecu da se ne stide. Da se ne stide roditelja. Da se ne stide ljudi. Kada taj, ta perda kada padne, ne možeš, kako ćeš mu reći bolan? Kako ćeš mu objasniti prema gospodaru kada on stida nema od babi i majke koji, koji ga gledaju? Sa suzama u očima. Mladić jedan, 96. godine, iza agresije, dolazi, vratio se, bio je izbjeglica u Njemačku. 18 godina tada ima. Kaže, Kenane, ne bi vjerovao šta se tamo dešava. Ja kažem, šta se dešava u toj zemlji? Pa kaže, izađe kćerka bez odjeće pred svog babu. Njemu je to ona muminska duša, shvata šta je čedno, šta je čestitost. Njega tu i vratio se. I živi ovdje. Zašto? Traži ambijent u kojem može tu osobinu gajiti. Resulullah sallallahu alaihi sallam je rekao i ovo zapamtite, ako vrijednujemo ljude moramo imati mjeru Kaže Resulullah el haya'u min iman. Stid je od vjerovanja. Ko nema stida nema vjerovanja. Buharija i muslim bilješ. Stid je od vjerovanja. I kad vidiš insana da se stidi, znaj da ga je Allah počastio prelijepom osobinom. Šta je to što nas navodi da se stidimo? da požurimo kroz ove stvari. Kaže, najbolje ćeš naučiti imati ovu osobinu. Jer Ulema kaže ovu osobinu ili ti je gospodar dao, pa po prirodi svoju imaš je, ili vremenom se trudiš pa je stekneš. Svojim studentima često kažem, imao sam priliku kao jel, prva, druga godina da malo vidim, fali mi sabura. I brzo se iznerviram, planijem i tako i sad nazovem jednog od svojih profesora, kažem mu, volio bi da, da vježbam sebe da budem saburni. I nazovem ja njega na telefon i pitam šeha, učitelja, profesora, kako da budem saburni? I sad ja očekujem veliku neku, da mi kaže imaš tu knjigu, imaš tu knjigu, ima. Očekujem sad neki recept. Kaže on meni, kaže Resulullah sallallahu alaihi wasallam, men ta sabbara Onaj ko nastoji da se strpi, Allah mu strpljenje da ne gotovo, tačka. Kaže, salam alaikum Kenan, ne spusti. Znači, ako nemaš neku osobinu, možeš se truditi da je stekneš. Kaže, šta najviše uzrokuje je da se kod nas probudi stid? Kaže Ulema, najviše to uzrokuje da se družiš sa onim ljudima čije društvo iziskuje da se stidiš. To su čestiti ljudi, to su učeni ljudi, to su hajli insani da se sa njima družiš, a onda se kod tebe budi s tim. Jer kod nas vremenom se okrenu stvari. Mi u Dunjaluku uvijek gledamo onoga ko ima više. A u Ahiretu kad čujemo taj taj uči dva džuza dnevno, bo dobro ja učim dvije stranice. Ne kažeš kad vidiš golfa trojku, ti imaš dvojku, ne kažeš tu vidi ova ima jedinicu. Stalno u Dunjaluku gledamo onoga ko je ispred nas. E zbog toga Ulema nama ako hoćeš da imaš stida, budi u društvu onih koji, koji imaju stid. I danas je društvo to koje prvo tebe ocjeni. Meni ne moraš kazati kakva si ti. Ne moraš, e, ja sam fina, ja sam, ja sam fino. Ti meni reći, kod je društvo? Reci, taj, taj, taj, taj. Ja samo njih pogledam da si ti od njih. Gotovo. Po društvu se insan poznaje. I u konačnici, za nije Resulullah rekao, čovjek će biti proživljen s onim koga je Zamisli subhanallah, ti su uvijek u džami bio. Sudnji dan ti stresaš prašinu sa svoje kose i budiš se u društvu najvećih griješnika. Što? Zato što su ti oni bili dragi. Zato što si njihovo društvo birao. I ne može to društvo da ne utiče na te. Druga stvar, stid ima svoj plod. Koji je plod stida? Šta ti stid Kaže, stid ti je da gospodar tebe ne kazni sačuvate svoje kazne, ti se njega stidiš. I to je osobina, zbog toga Resulullah kaže stid je od, od vjerovanja. Prenosi imam Ahmed i Tirmizija da je Resulullah s.a.v. jednom prilikom rekao ashabim stidite se Allah onako kako priliči da se njega stidite. Stidite se Allaha istahiju min Allahi haqqal haja. Stidite se Allaha onako kako priliči da se Allaha stidite. Kažu ashabi, Allaho poslaniće, mi se stidimo gospodara. Alhamdulillah. Kaže Resulullah, nije to što vi mislite. Men istahija min Allahi haqqal haja. Onaj ko se Allaha istinski stidi. Hafidha ra'se ma wa'a. Čuva svoju glavu i šta misli Wal batne wama hawa. I stomak i šta u njega stavlja. Jel se hrani halalom ili haramom? Wa zekere al mauta wal bila. Stalno se sjeća da on ide prema smrti. Svaki dan je sve bliži. I ide prema nestanku. I kaže Rasulullah وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَ Ako hoće, istinski hoće ahiret فَرَكَ زِينَةَ الْحَيَاتِ dunja Ostavi uživanja, bespotrebna uživanja na dunjalu. I zbog toga ovo, ovaj, istinski stid je nešto što treba buditi. Dragi gospodar, nama daj. Evo i u ovom trenutku insan određene stvari u svojoj glavi poreda. Pa razumije da je stid osobina, vjerujte, jedino stid, kao kazali smo u društvu, promjena dolazi kada narod počne, kada naši vršnjaci, kada ljudi počnu obavljati namaz. Nema namaza bez potiranja gafle. nemara. A to počinje sa osjećajem stida kaže jedan alim, oživi osjećaj stida u svome srcu. Kaže, kako da ga oživi? Kaže, druži se sa onim koji se Allaha stidi. Oživi stid u svom srcu. Subhanallah. U jednoj predaji stoji, ja sam je zapisao da da vam je citiram. Kaže, kaže se da uzvišeni gospodar kaže Ja abdi, robe moj, inneke nestahijite mini, ti se meni ne stidiš. En sejtu nase ujubek, ja dajem da ljudi zaborave tvoje mahane. Wa en sejtu bi ta'al ardi dhunubaka idarni dadnijem da zemlja na koju grijehe činiš, da zaboravi da si ih učinio. Wa mahautu min ummi al kitabi zallatika ja pobrišem iz knjige tvojih dijela, tvoja loša dijela. Vala hisab. I nisam s tobom u onim detaljima koje ti učiniš od grijeha. Ne ulazim u to, ne kažnjavam te zato. to. Ti se mene, robe moj, ne stidiš. Kažu da je jedan čovjek, zatekli su ga pred džamijom. Pitaju zašto ne uđeš. Kaže, stid me da uđem u njegovu kuću, a ja mu griješim. Naravno, nije bilo vrijeme na namaza nego je na filu umjesto da klanja u džami. Takvo mi je stanje bilo da, da, da je sav slomljen bio. Kaže ja ću klanjati pred džami. Ne mogu. Ne može mi duša to. Naravno njegovo stanje nije pravilo nego izuzetak. Kaže Fodaj libene iad, jedan od velikana, pet stvari su pokazatelj velike nesreće za čovjeka. Prva stvar, osoba kojoj je osorno i grubo srce. Prva to je pokazatelj nesreće. Druga, osoba koja ne umije suzu da pusti. Osoba koja je u velikoj nesreći. Treća, osoba koja se malo stidi. Četvrta, osoba koja je pohlepna za dunjalukom. I peta, osoba koja se prazno nada. Ali pogledajte, osobno srce. Nema suze iz oka vidi nešto teško, ne može da mu kane, šta njega boli briga za Osoba koja se ne stidi, osoba koja je pogled na samo dunjalu gleda, svakoga mjeri prema koristi koju može od njega ili od nje dobiti. I osoba koja se prazno, isprazno nada. Ono što Ulema kaže za osjećaj stida, a vi mjerite prema sebi. Ako je kaže on iskren, on uzrokuje da se ti unutra topiš od stida što gospodar zna tvoje grije koje si učini. Osjećaj stida, ako je istinski, kaže ti se unutra topiš. Zašto? Zato što te stidi. Kaže Ibrahim ibn Edhem, jedan velikan, došao mi je čovjek i rekao mi, kada god se pokajem od grijeha, vratim se grijehu. Mi svi imamo taj problem. Učiniš neki grije ne prođe malo, eto to opet u njemu. Kaže, kako, kako da se udaljim od grija? Kaže njemu Ibrahim ibn Edhem. Kaže, dobro, hoćeš li da ti kažem kako ćeš? Kaže, reci. Kada grije hoćeš da učiniš, nemoj to učiniti na Allahovoj zemlji. Pa kaže, kako da sve Allahova zemlja? Ovo je on sve stvari, I meni i ovu zemlju. Pa kaže, zato da nije stid da na Allahovoj zemlji činiš grije? Pa kaže, dobro, kaže, kako dalje? Pogledajte kako ulema budi osjećaj stida. Pa kaže, ako ćeš činit grije, kaže, nemoj jest ono što ti Allah daje, nemoj jest na faku, obskrbu. Pa kaže, kako da ne idem Allahovu obskrbu? On mi je sve dao što ima. Pa kaže, zar te nije stid živjeti u njegovoj kući? U svijetu koji on stvorio. I jesti njegovu na faku i biti mu neposlušan. Kaže, kako još? Šta hoće ovaj alim? Hoće da nauči mene i tebi. Prvi put te napadne grijeh, ti se braniš živim u onome što Allah stvorio. Drugi put te napadne, kaže Allah mi na faku daje, ne, smijem se igrati s time. Treća stvar kaže, šta? Pa kaže, pa eto ako već hoćeš, kaže, samo proberi mjesto gdje to ne vidi. Pa kaže, kako čovječe Boži? Pa kaže, volan živiš u njegovoj zemlji, u kući Allahovoj živiš. Jedeš obskrbu koju ti on daje. I znaš da to on u toj kući vidi. I opet mu griješiš. Pa kaže, dobro, kako još? Ove prve tri metode su vezane zašto? Vezane su za individualni jedan odnos, pristup životu. Da si svjestan da si stvoren. I da si svjestan da imaš stvortelja. E kaže, dalje, kaže, kako još? Pa kaže, dobro, ako hoćeš već da griješiš, samo se sjeti ovih meleka koji dolaze kada duša izlazi. Kaže, ako njima možeš reći, sačekajte malo, onda griješi. Pa kaže, ne možeš. Pa zar nije stid? Da živiš u njegovoj kući, obskrbu njegovu jedeš, subhanal. Znaš da to on vidi i znaš da te grije, da te smrt može zateći u tom halu. Da možeš preseliti u trenutku kad činiš grije. E ovo je sada ahiret. Podsjeća ga na na ahiret. I zadnja stvar kaže, dobro, ako već činiš grije, pomisli, možeš li reći melekima koji čuvaju džehennem, pustite mene, ja neću džehennem. Kaže, ne mogu reći. Ne mogu reći. Kaže on, živiš u kući koju ti Allah dao. Jedeš njegovu obskrbu. Znaš da te on u svakom trenutku tvoga života vidi. Znaš da melekima smrti kada dođu, Allah zna kako ćemo mi preseliti. Jedna od poznatih dova velikana je bila, gospodar počasti nas da hajli preselimo. Ne znaš. Danas ovdje pričaš ljudima o Allahu i poslaniku, Allah može da, da preseliš kod najgori nevjernik. Ako ti pomisliš da ima iman u tvojim rukama, Tvoje srce i moje srce u Allahovim rukama. I ta stvar, nema od džahennama nikome pobjeći. Vi znate da uvijek postoje među ljudima oni koji se pitaju za stvari koje ne bi trebalo pitati. Ja sam odabrao jednog za kraj. Imam Ahmedu je došao čovjek i pitao ga je mogu ti stihove jedne reći pa da mi kažeš je li halal ili nije halal govoriti. Odmah ljudi hoće da znaju. Hajde dobro, alhamdulillah, ako iskren, inšallah ima nagradu. Kaže, kada meni gospodar moj kaže, zar se nisi stidio neposlušan meni biti? Krije svoje grijehe od ljudi, a meni sa grijesima tim dolaziš. Kaže ovaj čovjek koji pita, vidim ja imam Ahmedu, suze idu niz obraz. Pita ga, kaže, jel halal? I haram ovaj sti. Kaže njemu imam Ahmed, kada meni moj gospodar kaže i uzdiše i plaće, zar se meni ne stidiš i sa grijesima mi dolaziš? I opet ponavlja ove iste stihove. Osjećaj stida nije nešto što se lako može sačuvati. Kako vrijeme prolazi, ljude, okolina, sredina, ljudi sa kojim se druži, oblikuju mi smo počeli najgnusnije stvari smatrati normalnim samo zato što su se one raširile. Ne smijemo to raditi. Mi moramo imati svoj sistem vrijednosti. I prema tom sistemu vrijednosti vrijednovat stvari. Ako ja budem vrijednovao sve kroz novac samo zato što svi to čine u mom društvu, šta sam uradio? Po čemu se razliku? Sa čime ću pred mog gospodara doći? Ovo su samo neki detalji koje je bitno spomenuti u kontekstu stida. Prošli put, vidim da ste došli, ima neko da nije nazvao? dao smo jedan, jedan lijep zadatak i da znate ljudi hiljadama kilometara odavdje su slušali predavanje. Kaže, zamolili su me da ovaj, da, da, da i za njih uputimo dobro. Ne znate koliko ste učinili samo onaj zadatak što smo uradili gospodar mene prije par dana počasti, ja vama kažem nazovite nekoga koga niste, jel, odavno nazvali. I nazovite ga bez da tražite išta. Jel tako bilo? U utorak mene zove Ahbab s kojim sam sedam godina studirao i nisam ga vidio već šest godina. Kaže, znaš otkad tražim tvoj broj telefona? I zove me iz Italije, radi sada u Italiji kao ima. I još Hanuma njegova priča sa mojom Hanumom, kaže ima tri curce sad on. I obradovo me znaš. Ja kažem, gospodar moj, ako ovako nas sitnije častiš, kako li tek častiš svoje velikane? Dajte da oživimo to. E sada sljedeću heftu trebamo nešto raditi na sebi. Evo, čuli smo o stidu. Hadis Rasulullah sallallahu koji sam odabro da probate ovu sedmicu da radimo nešto na njemu. Jeste da je Rasulullah, bilježi ga Ahmed u Musnedu, jedne prilike pogledao u nebesa i rekao je približilo se vrijeme da se podigne znanje. Jedan od ashaba kaže Allahu poslaniće, mi poučavamo svoju djecu, svoje vlad i svoje ukućane, svemu onome što od tebe čujemo, poučavamo i znanje. Kaže Resulullah njemu, mislio sam da si ti najučeniji među stanovnicima Medine, to ashab. Zar ne znaš da su i oni kojima je ranije knjiga bila dati, da su i oni zalutali, mi smo, alhamdulillah, ovim oživjeli sunnet Resulullah, slušamo njegove hadise, o njemu govorimo, na gospodara jedni i druge podsjećamo. E sada šta je zadatak? Kaže ashab koji je to čuo, otišao sam kod Šedada ibn Efsa radijallahu anhu, kod drugoga ashaba i rekao mu, kaže mi to Resulullah sallallahu alaihi Kaže, istinu je rekao Allahov poslanik sallallahu alaihi Kaže, hoćeš da ti kažem kako će se znanje dići? Kaže, kako? Kaže, Allah će uzimati one koji u svojim grudima znanje nosi. Vi sada nosite znanje u svojim grudima. Mi pomažemo da se znanje ne podigne. I dalje nastavlja ovaj Šedad ibn radi Allah anhu. A kaže, znaš li koje će prvo znanje biti? I tu je zadatak za sljedeću sedmicu. Prvo znanje koje će biti podignuto. Šta mislite koje? Nije stid. A vezano je za stid. Kaže, poštovanje i prisebnost u namazu. To su oni smatrali znanje. Pokušajte sljedeću sedmicu da radite na tome da budemo malo sabrani, prisebni, prisutni u namazu. Jer od namaza imamo koliko? Samo onoliko koliko smo bili prisutni. Dajte malo da radimo na sebi. Dvije stvari će vam pomoći. Prva stvar jeste da pokušamo malo da razmišljamo o svojim prioritetima. Je li mi namaz prvi ili mi je nešto drugo prvo? To je ono što gospodar traži od mene. Prva stvar. I druga stvar. Sjeti se kada si na namazu pred kim stojiš. Sjeti se na namazu pred kim stojiš. Znači ne morate nikoga zvat, ne morate trošiti novac. Nije skupo. Ne, znači pokušajte i zajedno sa vama sigurno i ja moram pokušati da poradim na tome da zaista namaz koji klanjamo bude taj u kojem smo mi prisutni Hazreti Abdullah ibn Zubeir, ja sam vam pričao nekoliko puta o njem. Ujela ga je zmija i trebali su mu odsjeći nogu. On je rekao, pustite me. Najprije su mu predložili, popi nešto vina pa da te malo opije, lakše ćeš podnijeti. Kaže, tako mi gospodara, kap vina nije u moja usta ušla od kad sam povjerovao uzvišenog stvrtelja. Kaže, nego kako ćemo te, kaže, koju narkozu da ti damo, kaže, pustite me da uđem u namaz. Pa kad ja završim i preselam vi tada ocijecite Jer on je priseban u namaz I kaže da su mu odsjekli da, da glasa nije pustio. I dok se budio iz kome, kažu mu, mi smo Allahovi, Allahu ćemo se vratiti. Dok si ti bio onaj u komi, kon ti je zgazio sina, izgubio si i dijete. U jednom trenutku on saznaje da nema više noge, i jedno od djece mu je preselila na hire Zato je, zato je na namazu Šta on kaže? Hvala ti gospodaru, ako si jednu nogu uzeo, tvoja je gospodaru, ostavio si mi drugu i obje ruke. Ako si mi jedno dijete uzeo, svu si mi drugu sačuvao i dao im zdravlje. Razmišljati o onome pred, pred kim stojimo. Razmišljaj onima koji su belaju, pa će tvoj namaz biti puno sabrani i puno ćeš ti biti u njemu prisjedni. Molim gospodara da ova značenja, ako Bog da, primite, da svi zajedno pokušamo da ih živimo u svojim životima. Ako nema nikakvih pitanja, da proučimo do... أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Gospodaru naš počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš pomozi nam, a ne nemoj nas same sebi prepustiti. Gospodaru naš molimo te najvećim imenom Tvojim da nas počastiš džennetom i svakim djelom koje približava džennetu. Gospodaru naš molimo te najvećim imenom Tvojim da nas zaštitiš džehennama i svakoga djela koje približava džehennem. Gospodaru naš počasti nas stidom. Gospodaru naš počasti nas da se tebi stidimo i pred ljudima i kada smo sami. Gospodaru naš molimo te najvećim imenom Tvojim da nas počastiš džennetom i društvom Muhammeda sallallahu alihi wasallam. Gospodaru naš nek susret naš bude taj sa kojim si Ti zadovoljan a razilaženje naše nakon susreta neka bude sa tvojom milošću. Molimo te najvećim imenom tvojim da nam grijehe oprostiš i u džene da nas uvedeš. Oprosti nama, roditeljima našima i svima koji su prije nas nosili bajrak islama i počasti nas da nosimo bajrak islama. Subhana rabbike rabbil izzati amma sifun wa ala al rabbil alamin al-fatiha.